Kërkoj mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar, salavate dhe selame pandarë i dërgojmë më të dashurit tonë Muhammedit alejhi selam. Të nderuar vëllezër besimtarë, në këtë ditë të madhe, në këtë ditë të bekuar, pas një muaji ibadet, pas një muaji të aktivitetit, pas një muaji agjërim, pas një muaji falje e namazit të teravive, leximit të Kur'anit, të sadakasë e të zekatit e të lutjeve tona, ne sot Allahu na mundësoi që në ditën e Fitër Bajramit të dalim të gdhim në këtë mëngjes të bekuar, duke shpresu se po dalim në këtë mëngjes të bekuar faqebardhë. Sigurisht se ne kemi motivin dhe arsyn të ndihemi të relaksum, jo vetëm për arsyn se sot është ditë feste dhe ditë gëzimi, sigurisht se kjo është krejt e natyrshme, mirëpo motivi ynë që neve na bën të ndihemi mirë e të relaksuar është pikërisht për arsye se kemi ardhë pas një angazhimi dhe një aktiviteti një muaj me agjërim, me ibadet, me vepra të mira, prandaj shpresa ynë është e madhe që Të përfitojmë dhe të dalim faqebardhë edhe nesër kur dalim para Allahut Dhul Xhelal. Gjatë Ramazanit keni pas rastin me i dëgju hoxhallarët nëpër xhamia, nëpër media, një porosi të pejgamberit alejhi selam, Resulullahi thoshte, muslimani i cili agjëron Ramazanin i ka dy gëzime. Ni gëzim e ka kur vjen iftari, bon iftar dhe gëzohet që e ka përfundu ditën me agjërim, gëzimin e dytë e ka kur takohet me Allahun Dhul Xhelal. Prandaj, gjithë ata të cilët kanë agjëru, ata të cilët nuk kanë pas mundësi me agjëru me arsye të justifikueshme, do të gëzohen nesër kur takohen me Allahun Dhul Xhelal, kur e shohin peshën e madhe të agjërimit. Të nderuar vëllezër, edhe në ligjëratën para namazit të Bajramit përmendëm se Lidhja jonë me Zotin xhelle xhelaluhu nuk duhet të jetë lidhje sezonale. Ne nuk jemi muslimanë sezonalë. Ne nuk jemi muslimanë vetëm të Bajramit. Ne nuk jemi muslimanë vetëm në Ramazan. Ne jemi muslimanë prej asaj dite kur kemi dalë nga prindërit tonë e inshallah derisa t'ia dorëzojmë shpirtin Zotit xhelle xhelaluhu. Duhet ta largojmë nga mentaliteti ynë mendësinë muslimani sezonal. Ne do të bëjmë përpjekje që të jemi muslimanë edhe mas Ramazanit duke e vërtetu Islamin tonë me vepra të mira. Të nderuar vëllezër besimtarë, muaji i Ramazanit përmban në vete fuqishëm aspektin e solidaritetit. Muaji i Ramazanit të bën ti me i kujtu ata që kanë problem me sofrën, ata që kanë problem me idare, se ti kur je agjërushëm brenda katërmbëdhjetë, pesëmbëdhjetë orëve, gjashtëmbëdhjetë orëve e ndin urinë. Është moment i mirë me kujtu atë njeriun e varfër, atë fukaranë e shkretë, i cili çdo ditë, ndoshta në mëngjes, zgjohet dhe stomakun e ka të thatë. Çdo ditë e lëndon dhe e rëndon dhimbja e urisë. Ramazani na jep këtë ndjenjë. Dhe kur Ramazani na jep ndjenjën e urisë dhe ne e kujtojmë të varfërin, automatikisht këtu lind ndjenja e solidaritetit. Dhe Ramazani e ka fuqishëm këtë ndjenjë. Unë në emër të Bashkësisë Islame të qytetit Pejës, edhe në emër timin personal, dëshiroj t'ju falënderoj gjithë juve dhe gjithë ata qytetarë që nuk janë me ne tani këtu po janë nëpër xhamia tjera apo ku do qofshin. Ky vit ka qenë vit i bekuar. Duke fillu prej momentit kur ju i keni pagu vitrat nëpër xhamitë e qytetit, në objektin e Bashkësisë Islame që me i mundësu medreseve dhe studentave mbarëvajtjen e mësimit në Prishtinë dhe Fakultetin e Studimeve Islame. Po ashtu keni qenë bujarë. Dukem jo korrekt nëse nuk i përmendi katër pesë raste. Një zotni i cili jeton në Stamboll, po është prej Pejës, ka lindë atje, i ka ndihmu gjashtëqind familje në vlerë të tridhjetë mijë eurove ushqim, çdo familje ka përfitu harxh në vlerë të pesëdhjetë eurove ditën e tretë, katërt, pestë të Ramazanit. Një zotni tjetër i ka ndihmu dyqind familje njëzet mijë euro vlerë gjithmonë ushqim u bon pesëqind familje ka ardhë shteti i Turqisë Bashkësia Islame e Turqisë i ka ndihmu tetë mijë familje në Kosovë në qytetin tonë njëqind e pesëdhjetë familje me ushqim gjithmonë me harxh u bon gjashtëqind e pesëdhjetë familje Do xhematlit tonë i kemi në Australi atje larg do djem të Kapeshnicës jon mledh dhe i kanë mledh do pare i kanë ndihmu njëqind familje u bon shtatëqind e pesëdhjetë para dy ditëve i kanë çu dhe do pare me i ble dhe gjashtëdhjetë thasë mill Pastaj gjithë tregtarë tjerë, diku afër një mijë e pesëqind familje, pa i përmend firmat, korporatat, njerëzit e vullnetit të mirë, po më vjen mirë që kanë fillu me hap kuletën, me zgatë dorën ata që Allahu ju ka japë. Kjo është shumë e mirë. Po ne duhet të bëjmë përpjekje edhe ata që e kanë shtrëngu dorën, t'ju themi atyre, edhe ju e keni obligimin ndaj këtyre njerëzve, prandaj vëllezër, Muaj i Ramazanit është rast i mirë që ne t'i largojmë këto vese të liga. Mu kon njeriu i untë, njeriu vetëm me familjen e vet me e nda pasurinë që Allahu ja ka jap, kjo nuk është e mirë. Pasurinë që Allahu ta ka jap është mirë me e nda edhe me akreba. Subhanallah, shumë herë neve hoxhallarëve na bojnë pytje, a bon me ja jep vitrat ose zeqatin Babes ose nonës, Allahu na rujt, s'bon kjo pytje me e bo? A bon me ja jep zeqatin babes edhe nonës? Nuk bon. Pse s'bon? Se nëse babes i ka ardhë halli me mbetë për zeqat edhe për vitra, mos kofshin ata djem. Mos kofshin ata djem, nëse i ka ardhë babes edhe nonës halli me e prit vitrin. Po kemi pas pytja a bon me ep zeqatin vllavt edhe motrës, hallës, tezes, mixhës, po qysh nuk bon, nëse ata nuk jetojnë në bashkësi, ne në parim, qysh nuk e ndihmon vllau vllaun. Është është e pakuptueshme, prandaj feja na mëson me e nis ndihmën prej tondit, prej akrebas edhe pastaj mos me harru edhe ai i cili është i huj. Nuk jon të na shku bashkëpunë t' mirë vllazën ka hi ka pak shejtani ka hi ka pak inati kanjëherë edhe vllaznit pej nonës edhe pej babës po ju hin inati e po hasmohen e po kqyren shtremt e kjo nuk duhet me na ndodh se na nuk jena dyqind miljon na jena pak nëse fillojmë mu da e mu hasmu e mu përça atëherë do të kemi probleme ne hala shkaun Hala shkaun nuk jemi të sigurt pej shkaut inshalla ne jemi të sigurt me zotin dhul xhelal pastaj me djemt e vatanit mirpo a e pat ai ministri i mbrojtjes i serbisë thotë kërcnimi ma i madhi për ne është formimi ose krijimi i ushtrisë s'kosovës vallahi ata le t'i lshon shpirti se na ushtrinë kemi me bo me emër të allahut Na ushtrinë kemi me bo me emër të Allahut. Fëmijët e juj kanë me bo ushtrinë, se jemi shtet e ata shpirti, ne nuk e bojmë ushtrinë me bo lufta, po ne e bojmë ushtrinë se i ka hije shtetit me bo ushtri. Vllazën, edhe një edhe nuk do ta zgjas shumë. Në kohën e fundit nëpër media, mirëpo ky është problem aktual global mbarë botën, flitet për ekstremizmin. Për radikalizmin, më lejoni t'i përsëriti fjalët e Muftisë të nderuar Naim Tërnava, po edhe qëndrimin e Bashkësisë Islame Zyrtare dhe qëndrimin e gjithë hoxhallarëve pa përjashtim. Në Kosovë, në vatanin tonë, nuk ka radikalizëm islam. A ka individë që janë fanatika, sigurisht se ka. Duhet t'i izolojmë, duhet të punojmë me ata djem. Ideja e smut shnoshet me ide të shnosh. Ideja e smut shnoshet me ide të shnosh. Ndërsa në kuptimin e organizum, a ka grupe radikale, kanë shku do djem tonë në Siri. Ata e dinë pse kanë shku. Ata e kanë përgjegjësinë para Zotit edhe para vetes pse kanë shku. Jam i sigurt se kurkush nuk i ka organizu, spaku prej hoxhallarëve që janë të njohur e që janë punëtorë të Bashkësisë Islame. Ne nuk kemi pas obligim dhe nuk e kemi obligim, obligim fetar nuk e kemi me shku me marrë pjesë n'atë luftë. Edhe ata kanë thonë s'kemi nevojë për ju. Ata kanë nevoja tjera. Ne i kemi telashet tona. Djem tonë nuk duhet me leju që të na smuhen prej fanatikllëkut edhe ekstremizmit. Në Kosovë nuk ka ekstremizëm islam. Do gazetar, do gazetar. Nuk e di a pe din a s'pe din. Veç unë po du me ju kallzu atyne qka jon ti bo ata po i bojnë argat shkaut Sërbija para luftes ka bo propagand gjithandej në bot populli Kosovës ka potencial mu kon popull terrorist mas luftes kan bo diplomacit eger me i thon botes mos e pranoni shtetin e Kosovës se kta jon taliban kta jon ekstremista Propaganda serbe, diplomacia. Ni gazetar i cili nuk e ka kuptu esencen ndonjëherë ja bën argatin dhe i çon ujë politikës dhe diplomacisë dushmonit tonë vllazën nuk është ekstremizëm me lyp me ndërtu ni xhami nëse kemi nevojë na sot nuk kishim fal në sallë me pas xhamia të mjaftueshme po as në xhamia s'i ka nxon Ne falemi në lloç edhe në shi edhe në borë edhe nxit. Nuk është ekstremizëm me lyp një vajzë e cila e ka qit shaminë me dëshirën e saj, don me shku në shkollë dhe ti ja ndalon. Kjo është shkelje e drejtave të njeriut. Prandaj duhet t'i ndajmë gjanat. Feja nuk është me dhunë, nuk ka drejt asnjë hoxhë me me detyru popullin dhunshëm mu fal, me ngjinu, nuk thot feja kështu. Feja thot Feja don punë me i kry me qejf, me deshir, me bindje, me lezet, ky është ibadeti. Të nderuar vëllezër, para se me e bo një dua dhe me e përfundu këtë ditë t'madhe të bekume, ne edhe sot kemi organizu një akcion, do t'japim sadaka, kush t'mundet, për hatër të Zotit Xhelle Xhelaluhu, që të jemi gjithnjë në shërbim të qytetarëve tonë, që të jemi në shërbim të atyre që kanë nevojë, edhe sot në këtë ditë t'madhe, në këtë ditë t'Bajramit, të gëzohemi. Nuk kisha pas dëshirë dikush prej juve kur shkon te shpia me vazhdu idhnimin me dikon prej t'vetve. Sot s'ka idhnim, Vallahi ki mu bo burri ma i madhi ki mu bo ma i dashuri i Zotit nëse ja zgatë dorën atij që i ki ndrru një dy fjalë me to s'po guxoj me thonë e ki vlla s'po guxoj me thonë e ki kushëri se po du me mendu mirë që s'kemi kësi telashe mes vete po edhe një kojshi po edhe një koleg për hatër të Zotit veç për Zotin bone thuj sot du me bo kurban idhnimin edhe inatin tem edhe du mja shtri dorën Çka ka kuptim me shku te vori i babës edhe i nonës, vllaznit, njoni rrin atona, tjetri rrin këtona e këta kqyren shtremt me njoni tjetrin. Çfarë kuptimi i ka kjo? Mu kon baba që mundet me fol edhe nona i thotë bani ju mir mes vete, duhuni ju në mes vete, ndihmojni njoni tjetrin që ki o gzimi jem ma i madhi. Shkojn te vori i babës në dit t'Bajramit e jon me inat mes vete. Ky nuk është muslimani. Kështu prindrit tonë nuk i gëzojmë edhe pse kanë kalu në botën tjetër. O Zoti jonë na prano agjerimin tonë. O Zoti jonë na prano namazin tonë. O Zoti jonë na prano lutjet tona dhe duat tona ja Rabbel Alemin. O Zoti jonë na dhuro të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Na mbroj prej zjarrit të xhehenemit. Na fal neve, na i fal prindrit tanë dhe mbarë muslimanët nesër në ditën e gjykimit. O Zoti jonë na dhuro të mira, zbrit mbi familjet dhe shtëpitë tona dashuri, iman, harmoni, lumturi, bereqet, respekt ja Rabbel Alemin. O Zoti jonë na mbroj vatanin tonë, na mbroj qytetarët e vendit tonë, mbroje ummetin e Muhammedit alejhi selam. Ja Rabbi gjithë ata që kanë borxhe, bonju të mundur me i pagu borxhet sa ma shpejt. O Allahu jonë të lutemi me madhninë tonde, Smutit tonë që i kemi ja Rabbi bën rahmet e shëroji O Zoti jonë bëje Kur'anin pranverë dhe freski për zemrat tona Bëje Kur'anin dritë për gjoksin tonë Bëje Kur'anin shkëlqim të brengave dhe derteve tona Bëje Kur'anin ilaç për shpirtin dhe mendjen tonë Ja Rabbi ndale gjakun dhe gjakderdhjen në Gaza dhe në Palestinë Dhe në mbarë botën ja Rabbel Alemin Dikur edhe ne kemi qenë nën tytat e armikut sot e shijojmë lirinë o zoti jonë na mundëso ta rruajmë lirinë na mundëso t'i japim kuptim lirisë me vepra të mira duke e gëzu zotin tonë duke i gëzu familjet tona duke e gëzu atdheun dhe vatanin tonë o zoti jonë na mundëso që të presim bajrame edhe më të mira duke qenë më të organizuar si shoqëri duke qenë më të fortë si shtet duke qenë më të bereqetshëm si familje ja rabbi na mundëso që jetën tonë ta harxhojmë në rrugën tënde na mundëso që të jemi çdoherë afër hallallit na largo prej haramit Allahu na i pranoftë ibadetet tona për hajr ju qoftë të gjithëve fitër bajrami wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in